Er fügt der Schöpfung hinzu, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم Was Allah den Menschen an Barmherzigkeit auftut, das kann keiner zurückhalten.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 Gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so wurden bereits vor dir Gesandte der Lüge bezichtigt.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 so soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen. Und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. Gewiss, der Satan ist euch ein Feind. So nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ja seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات Diejenigen, die ungläubig sind, für sie wird es strenge Strafe geben. Und diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Vergebung und großen Lohn geben. Soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird, und der es dann für schön befindet, wie jemand sein, der recht geleitet ist?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 Dann treiben wir sie zu einem toten Land und machen damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig. Ebenso wird es auch mit der Auferstehung sein. Wenn immer einer die Macht anstrebt, so gehört alle Macht Allah. Zu ihm steigt das gute Wort hinauf, und die rechtschaffene Tat hebt er zu sich empor.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 Nicht schwanger wird ein weibliches Wesen, noch kommt es nieder, außer mit seinem Wissen, und keinem, dem ein langes Leben gewährt wird, wird das Altwerden oder eine Verkürzung seiner Lebenszeit zuteil ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre. Gewiss, dies ist Allah ein leichtes.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 Jenes ist salzig und auf der Zunge brennend. Und aus allen beiden esst ihr frisches Fleisch und holt Schmuck heraus, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe, wie sie es durchpflügen, damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget.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 Ein jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Dies ist doch Allah, euer Herr. Ihm gehört die Herrschaft. Diejenigen aber, die ihr anstatt seiner anruft, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Wenn ihr sie anruft, hören sie euer Bittgebet nicht. Und wenn sie es auch hörten, würden sie euch doch nicht erhören. Und am Tag der Auferstehung verleugnen sie, dass ihr sie Allah beigesellt habt. Keiner kann dir kundtun wie einer, der Kenntnis von allem hat. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز O ihr Menschen, ihr seid es, die Allahs bedürftig sind.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 Und wenn eine Schwerbeladene zum Mittragen ihrer Last aufruft, wird nichts davon für sie getragen. Und handelte es sich dabei um einen Verwandten. Du kannst nur diejenigen warnen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten und das Gebet verrichten. Und wer sich läutert, läutert sich nur zu seinem eigenen Vorteil.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 Und es gibt keine Gemeinschaft, in der nicht ein Warner vorangegangen wäre. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so haben bereits diejenigen, die vor ihnen waren, die Gesandten der Lüge bezichtigt. Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen und mit den Schriften und den erleuchtenden Büchern.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 Und von den Bergen gibt es Schichten, weiße und rote, von unterschiedlichen Farben, und Raben schwarze. Und unter den Menschen und den Tieren und dem Vieh gibt es auf ähnliche Weise unterschiedliche Farben. So ist es. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Gewiss, Allah ist allmächtig und allvergebend. إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Gewiss, diejenigen, die Allahs Buch verlesen, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich ausgeben, hoffen auf einen Handel, der nicht zu Fall kommen wird, damit er ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lasse und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe.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 das zu bestätigen, was vor ihm war. Allah hat wahrlich Kenntnis von seinen Dienern und sieht sie wohl. Hierauf gaben wir das Buch denjenigen von unseren Dienern, die wir auserwählten, zum Erbe. Mancher von ihnen zeigt ein gemäßigtes Verhalten und mancher von ihnen geht mit den guten Dingen mit Allahs Erlaubnis voran. Das ist die große Huld. Die Gärten Edens sind es, in die sie eingehen, worin sie mit Armreifen aus Gold und mit Perlen geschmückt sein werden, und ihre Kleidung wird darin aus Seide sein. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب Und sie werden sagen, alles Lob gehört Allah, der den Kummer von uns hinweggenommen hat.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 So vergelten wir jedem sehr Ungläubigen. Und sie schreien darin laut, Unser Herr, bringe uns heraus, so werden wir rechtschaffen handeln, anders als das, was wir zu tun pflegten. Haben wir euch nicht ein so langes Leben gewährt, dass jeder, der hätte bedenken wollen, darin hätte bedenken können?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 Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Er ist es, der euch zu Nachfolgern auf der Erde gemacht hat. Wer nun ungläubig ist, dessen Unglaube lastet auf ihm. Und den Ungläubigen mehrt ihr Unglaube nur noch die Abscheu bei ihrem Herrn.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 Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben. Oder haben sie etwa einen Anteil an den Himmeln? Oder haben wir ihnen sonst eine Schrift gegeben, sodass sie sich von daher auf einen klaren Beweis stützten? Nein, vielmehr versprechen die Ungerechten einander nur Trügerisches. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen. Und wenn sie vergehen würden, so könnte niemand nach ihm sie halten.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 Sie würden, wenn ein Warner zu ihnen käme, wahrlich eher recht geleitet sein als irgendeine der Gemeinschaften. Als dann aber ein Warner zu ihnen kam, mehrte es ihnen nur noch die Abneigung, indem sie sich auf der Erde hochmütig verhielten und Ränke böser Taten schmiedeten. Aber die bösen Ränke umschließen nur ihre Urheber. Erwarten Sie denn für sich etwas anderes als die Gesetzmäßigkeit, nach der an den früheren verfahren wurde? Du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden. Und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دار ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren und die eine stärkere Kraft als sie hatten, und Allah kann sich nichts entziehen, weder in den Himmeln noch auf der Erde, denn er ist allwissend und allmächtig. Und wenn Allah die Menschen für das belangen wollte, was sie verdient haben, würde er auf ihrer Oberfläche kein Tier übrig lassen. Aber er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück und wenn dann ihre Frist kommt, so wird er sie belangen. Denn gewiss, Allah sieht seine Diener wohl.